ու իրականություն։ Վարսիկ Հարությունյանն է օգնելու օրենքները կիրառել Արորիայում։ Բարե բարեկամներ։ Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշումների բացակայության պատճառով Արցախահայությունը կանգնած է հումանիտար աղետի առաջ։ Արդեն շուրջինամիս է խախտված են մարդու հիմնարար իրավունքները։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման այսօրվա թեման Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով մարդու անհատական եւ հավաքական իրավունքների խախտումներն են եւ ողջ ժողովրդի դեմ իրականացվող ցեղասպանական քաղաքականությունը։ Իրավիճակի փոփոխությունը եւ Արցախահայության տարական իրավունքների վերականգնումը հրատապ խնդիր է։ Սակայն այսօր դեռևս անհայտ է, թե ինչև երբ է շարունակվելու Արցախի պաշարումը։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն այսօր փաստաբան Գարիկ Սահակյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Պիտի ձեզ շնորհակալություն ասեմ հարցազրույցի իմ հրավերն ընդունելու համար եւ այսօր մենք խոսելու ենք Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով մարդու անհատական եւ հավաքական իրավունքների խախտումների մասին, ինչպես նաեւ Արցախի ժողովրդի դեմ իրականացվող ցեղասպանական քաղաքականության մասին։ Իրավական տեսանկյունից կխնդրեի մեկնաբանեիք։ Խնդրեմ։ Ողջույն ձեզ, մեր չհանձնվող, չծնկող, պայքարող եւ իսկական հայ գենը գրող իմ արձակայություն։ Ես ողջունում եմ ձեզ։ Շատ ուսված եմ, շատ, որովհետեւ լինելով փաստաբան, լինելով իրավաբան, մշտապես մեկնաբանելով օրենքը, դժվար է խոսել մի հարցի մասին, որը կապված է ուղիղ իմ արյան հետ, ուղիղ իմ երակների հետ։ Իրականում շատ դժվար է, սակայն փորձեմ իրական մեկնաբանություն տալ Այս պայն մեր Արցախայությունը այնպիսի իրավիճակում է, որը չի տեղավորվում միջազգային ոչ մի կոնվենցիայի մեջ։ Ահա։ Սա անհասկանալի վիճակ է ողջ ազգով, մանուկով, ծերով գտնվում է մի կոլապսի մեջ, ծեղմված կոլապսի մեջ։ Խախտվել են բոլոր իրավունքները, ընդհանուր միջև կյանքի իրավունքը։ Ահա։ Սովորական օրվա ընթացքում կտեսնենք եւ երեխան սովորական հացի խնդիրը, որը սա զուտ հանապազորյա հացն է, երեխայի համար ինքը ունի այդ հացի ուղղակի խնդիրը։ Ձերերը ուշաթափվում են հերթերում։ Դա համընդհանուր վարչակարգի, սա եվրոպական ցանկացած կոնվենցիայի խախտում է։ Սա խախտում է այն առումով, որ մարդիկ մեր հայ ազգը, մեր ազգի կրող մի մասը, որ այս պայն Արցախում է ապրում, էթնիկ զտմանը ենթարկվում։ Կարծես թե պատերազմն ավարտվել է, կարծես մարդիկ փորձում են ապրել սովորական կյանքով, բայց Արցախում մեր մի մասը ուղակի ենթարկվում են ցեղասպանության։ Էթնիկ զտումը թեպետ չի տեղավորվում ցեղասպանության հենց տուն իրավական նորմի մեջ, սակայն ամենավտանգավոր, ամենա վատ ու բացասական հետևանքն է, որը կարող է առաջացնել մեր հայերի համար։ Մենք այսօր դիմում ենք բոլոր միջազգային կառույցներին, դիմում ենք պետություններին, դիմում ենք աշխարհին, սակայն բոլորը տեսնում են, բոլորը կոչ են անում, բայց լուր են։ Ես գտնում եմ, որ խախտված են մարդու հիմնարար իրավունքները։ Պարոն Սահակյան, Պիտի անդրադառնանք նաև նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթներին եւ շարունակական ու բազմակի խախտումներին Ինչպես քիչ առաջ դուք նշեցիք, պիտի խոսենք նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի պատադիր կատարման որոշմանը, որը առ այսօր Ադրբեջանը չի կատարում, եւ փաստացի Արցախի ժողովրդի դեմ տեղի ունեցող ադրբեջանական բոլոր իրավախախտումները կատարվում են ռասայական խտրականության քաղաքականության շրջանակում։ Տեսեք, Համազայնագրի մասին բոլորիս կարծես թե հայտնի է բացատրել հրապարակված է, բայց համազայնագիրը իմ կարծիքով որպես իրավաբան միակողմանի իրավունքներ է առաջացրել հակառակորդ պետության համար։ Հստակ այդտեղ սևը սպիտակի վրա նշված է, որ բոլոր գերիները վերադարձվում են։ Նշված է այնտեղ, որ մենք կանգ ենք առնում այնտեղ, որտեղ որ այս պահին գտնվում ենք։ Բայց փաստից էլ փաստ, փաստը որ այս պահի դրությամբ Ադրբեջանը իր նվաճողական ոչ օրինական ճանապարհով փորձում է ամենօրյա գրաֆիկով խախտել համաձայնագիրը։ Ինչ վերաբերում է գերիները վերադառնալու, դուք էլ գիտեք, որ մինչև այսօր մենք ունենք գերիներ, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, որոնք դատվում են անօրինական, եւ մինչև այսօր անգամ գերեվարվում են։ Տարեց մարդը գերեվարվում, երիտասարդներ են գերեվարվում։ Այսինքն ինչպես կարելի է դիտարկել, ոչ պատերազմական իրավիճակ, կարծես պատերազմն ավարտված է, սակայն կարող է սահմանից 3 երիտասարդ գերեվարվել, տանել եւ ստուգելով իրենց ինտերնետային կայքը, այսպես Facebook-ը եւ բացահայտեն, որ իրենք անարգել են Ադրբեջանի պետական դրոշը։ Այսինքն այդ հիմքով փորձեն գերեվարել իրենք երիտասարդ։ Մենք այսօր լուր ենք, մենք լուր ենք, այո, Հայաստանը նույնպես լուր է։ Կոչեր ենք անում Facebook-ում, խոսում, քննադատում, բայց որևէ կոնկրետ կայլ միջոցը տեղի չի ունենում։ Պետք է ոդքի կանգնել համընդհանուր։ Արցախը միայնակ չէ։ Եթե չլինի Արցախը, չի լինի Հայաստանը։ Դա ասել են դերևս նախորդ դարում մեր մեծերը եւ իրականում մենք այսօր ապրում ենք, ապրում ենք այդ պատմությունը երկրորդ հարցի մասով ինչներ խնդրեմ իշխեցնեք սա համաձայնագրի մյուսը որ Արցախի ժողովրդի դեմ տեղի ունեցող ադրբեջանական բոլոր իրավախախտումները կատարվում են ռասայական խտրականության, պետական քաղաքականության շրջանում։ Ես գտնում եմ, որ սա իրականում ոչ միայն ռասայական դրսևորում է, ոչ միայն խտրականություն է։ Սա շատ հանգիստ եւ դանդաղ ցեղասպանություն է, ազգին փորձում են իրենց պատմական հողից կտրել, սովամահանել եւ այսօր ուղարկում են որոշակի հումանիտար օգնություն, որբեսի Արցախայությունը իբրև աշխարհը տեսնի, որ տեսեք Ադրբեջանը ինչքան քաղաքակիրթ է։ Ադրբեջանը ոչ թե քաղաքակիրթ է, Ադրբեջանը ինչպես մի շատ վտանգավոր է եւ խորաման։ Մենք կարեկցում ենք, մենք ձեր հետ ենք, սիրելիներս։ են Պարոն Սահակյան, շնորհակալ եմ եւ Ադրբեջանի վրա միջազգային ճնշումների բացակայության պատճառով փաստորեն այսօր Արցախահայությունը կանգնել է հումանիտար աղետի առաջ եւ արդեն 9 ամիս է խախտվում են մարդու հիմնարար իրավունքները։ Մեր հետագա անելիքները, ըստ ձեզ, ավելի ճիշտ Հայաստանի հետագա անելիքները, որը պիտի լինի այսուհետ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է շարունակել, պետք է շարունակել բղավել, պետք է շարունակել ցանկացած իրավական եւ բարոյական լծակ օգտագործել աշխարհի դեմ։ Ես տեսնում եմ արդեն, որ որոշակի շարժ կա, թեպետ լուր են կոչերով հանդես են գալիս, բայց իրականում տեսեք վերջին շրջանում նաեւ Փարիզի քաղաքապետն էր հյուր եկել Արցախ եւ ինքը իրականում տեսավ այդ հումանիտար աղետը, որը արկա է Արցախում դիմեց Ֆրանսիայի նախագահին, ես կարծում եմ փոքրիկ քայլերով պետք է խնդրի լուծում տա։ Բայց ամենավտանգավորը այստեղ մեր Հայաստանի սառը պահվածքը պետք է չլինի։ Շարունակում է Հայաստանը մնալ սառը պահվածքը, ոչ միայն ղեկավարություն, այլ հասարակ մարդիկ։ Մեր համար ի՞նչն է վտանգավոր։ Որքանով հիշում եմ Չարենցը չի ասել նախորդ դարում, որ Կոմիտասի խելագարվելու հետ կապված, որ այնտեղ արևմտյան Հայաստանում հայերը կործանվում էին, ենթարկվում էին ցեղասպանության, բայց Կոստանդնուպոլսում շատ հայեր նստած իրենց թեյն էին վայելում։ Մենք մեր թեյն ենք վայելում, սակայն Արցախում հումանիտար ճգնաժամ է եւ հացի խնդիր կա։ Իրականում շատ դժվար է։ Պետք է ոչ միայն կոչ անել, պետք է ոտքի կանգնել, ազգովի անհատապես։ Չպետք է մտածենք, դա դե մեզանից ի՞նչ է կախված։ Պետք է ոտքի կանգնել, պայքարել, պայքարել այնքան, որ տիրոջ օրնությամբ վերջը կարողանանք հասնել մեր նպատակին։ Արցախը պետք է լինի, պետք է լինի Հայաստանի կազմում, Արցախը պետք է լինի անկախ եւ չպետք է լինի օտար լծի տակ, ինչը նշանակում լինել Ադրբեջանի կազմում եւ ապրել խախանդ։ Չկա նման բան, չի կարող լինել Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ մենք լինենք հանգիստ եւ խաղաղ։ Չէ որ թուրքը թուրք է, դերևս անցյալ տարի սկսած լավ թուրք չի լինում այսպես կարող եմ մեկտաբանել Պարոն Սահակյան, եւ ընդհանրացնելով մեր հարցազրույցը, ինչպես դուք քիչ առաջ նաեւ շեշտեցիք, Փաստորեն Ֆրանսիայի պատվիրակության այս քայլը մեզ թվում է Արցախահայությանս թվում է, որ նույնպես ինչ որ դրական տեղաշարժի կհանգեցնի եւ առավել եւս Փարիզի քաղաքապետի կոչերը, անձամբ ներկայությունը եւ այսպես ընդհանրացնելու, եթե լինենք առաջիկայում ինչ սպասենք, ինչ քայլերի սպասենք եւ ըստ ձեզ Ադրբեջանը որքան դեր կշ շարունակի այսպես խախտել Արցախում մարդու իրավունքները։ Նախ կուզեի անդրադառնալ այն հանգամանքին, որ աշխարհը եթե տեսնում է, որ Հայաստանը նշում է Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Ահա։ աշխարհին ինչ կա, Եվրոպային ինչ կա։ Այստեղ անհատները պետք է խնդիր լուծեն, թեկուզ աշխարհում գտնվող անհատները, որովհետեւ եթե մենք նշում ենք Արցախն Ադրբեջան է, Նշում են, որ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվում է Ադրբեջանի գազում Արցախը, այդտեղ էլ խոսել եւ պահանջել այլ պետություններից մի փոքր տեղին չէ, սակայն մենք պետք է անհատապես խմբերով, ազգասերներով, իսկական հայ տեսակով պայքարենք եւ ինչու՞ չէ նաեւ այս մեր վերջին այցելության ժամանակ Փարիզի քաղաքապետի այս լծակը նույնպես օգտագործել եվրոպական մի շարք երկրների ուղղությունը դեպի Արցախ բերելու։ Միայն պայքարելը պետք է, միայն պայքարել, այլ բան ես չեմ տեսնում ինչպես կոչով, բղավելով, խոսելով, իրավաբանական եւ բարոյական լծակները օգտագործելով եւ ինչպես մի քիչ առաջ նշեցի, պետք չէ սառը նայել հարցի, ուղակի նայել, տեսնենք ինչ կլինի։ Հայաստանը պարտավոր է լծակները իր ամբողջ օգտագործել։ Ինչն է հետաքրքիր։ Քարոզարշավի ժամանակ Քարոզյաշավի տեխնացուին հարց են տալիս, ասում են դուք ինչ կասեք էլի Արցախի հետ կապված։ Նշում որ Արցախից հարց մի տվեք։ Բա ինչի՞ց հարց տանք։ Առանց Արցախ որտեղ ես դու ղեկավարելու։ Չունենք Արցախ, չունես Հայաստան, չունես Երևան։ Չէ՞ որ քշնամու նկարտումները իսկ սկզբանը եղել են Սևան, Երևան եւ մարդը իր նպատակին կամաց կամաց հասնում է։ Պետք է ուղղակի ոդկի կանգնել այս կանը ես կարծում եմ բացառապես ոդքի կանգնելուց հետո, որովհետև պայքարը ծնում է հաղթանալ։ Իրական պայքարը, ոչ թե խոսքերը, բառերը անիմաստ, պայքարը պետք է մեկ ուղղությամբ նայենք։ Բոլորս մեկ ուղղությամբ Արցախի կողքին ենք, Արցախը Հայաստանն է, Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի գազդում։ Պետք է բղավել, պայքարել եւ ամբողջ ազգով ոդքի կանգնել։ Ինչպես պետական մարմինները, այնպես էլ հասարակ ժողովուրդը չպետք է մտածել լոկ աշխատավարձի մասին։ Այ եթե ես բարձրացնեմ Արցախի մասին խնդիր կարող է առաջանալ պետական հիմնարկում։ Շուտ այն օրին ենք հասել, որ վախենում են անգամ սովորական կազմակերպված հայակվեին մարդիկ մասնակցեն։ Այդ հայակվեն, որը կարող է մի փոքր լծակ հանդիսանալ զսպելու պետական պաշտոնյային Հայաստանի մասին Արցախը տեսնել օտար երկրի կազմում եւ ցեղասպանությունը հերքել։ Մարդիկ վախենում են իրաց 120.000 դրամ աշխատավարձի վրա։ Այդ տորն ենք հասցել հարգելիս։ Պարոն Սահակյան, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հուզումնալից հարցազրույցի, անկեղծ հարցազրույցի Շնորհակալ եմ այն բարերի համար, որը հիմա հնչեց եւ որը մեզ հավաստիացնում եմ ձեզ արցախցիներիս այս պահին պետք է եւ ուժ է տալիս։ Մենք միասնական ենք եւ հուսանք այս գաղափարը կարողանալու ենք պահպանել եւ դեռ գրանցել հաղթանակներ։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, ներողություն եմ խնդրում, եթե մեր հարցազրույցը փորձաշուն շտացվեց, որովհետև հաստատաբանները պետք է ավելի լինեն սառը եւ փորձեն իրավական մեկնաբանության, բայց եթե հարցը վերաբերում է մեր Արցախին, կներեք, ոչ մի իրավաբանություն չկա իմ երակների մեջ Արցախ այսքանը։ Շնորհակալ ենք, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ, հաջողություն։ Հիշեցնենք, որ օրենք եւ իրականության հյուրն էր փաստաբան Գարիկ Սահակյանը։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։ Կհանդիպենք։ Thank you.